خب بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث تعارض الأدلة والترجيح والنسخ فصل السيمفون الرابطة با تعارض بين أدلة ترجيح دادان ونسخ التعارض بين الأدلة الشرعية معناه تناقضها بأن يقتزي دليل شرعي حكما معينا في مسألة معينة ويقتزي دليل آخر حكما آخر في نفس المسألة بفرمايات كالتعارض بين أدلة شرعي معناش همون تناقض داشتن بين دو دليل هست بگونه ای که دلیل شرعی یک حکمی خاص رو طلب کند در مسئله مشخص و دلیل دیگر در خود همون مسئله حکمی دیگر رو طلب بکند اختزا بکند در یک مسئله خاص دلیلی بگوید چنین است و دلیلی دیگر بگوید برخلافش خب اینجاست که میگوین بین دو تا دلیل چی تعارض وجود دارد چی وجود دارد آیه ای هست که مثلا به عنوان مثال میگوید عده زن فرزن چهار ماه است دلیلی دیگر میگوید زنی که وضع حمل شد مثلا ها بله خب البته این بحث طولا مفصلم منتها تعارض دیگه چیز مشخصی پس معنای تعارض همین هست که دلیل شرعی در حکمی مشخص در مسئله مشخص یه حکمی رو بطلبد و دلیلی دیگر در همون مسئله حکمی دیگر را و التعارض بهذا المعنى لا يتصور وقوعه في الأدلة الشرعية في الواقع وحقيقة الأمر إلا أنه لا يستحيل بالنسبة لأنظار المجتهدين فقد يبدو لبعضهم أن بعض الأدلة يعارض بعضا لقصور في فهم المجتهد وضعف في إدراكه وعدم إحاطته بأدلة المسألة ووجوهها فيكون التعارض ظاهريا لا حقيقيا مي که تعارض به این معنا به این معنایی که ذکر شد متصور نیست وقوعش در ادله شرعی حقیقتا و واقعا یعنی يعني امکان ندارد به شکل حقیقی بین دو تا دلیل تعارضی وجود داشته باشه منتها به نسبت نگاه و علم مجتهدین این چیز محال نیست بله پس محال نیست به نسبت دیدگاه مجتهدین گاهی ظاهر می شود برای مجتهدی بین بعضی از ادله تعارض به خاطر کوتاه بودن فهم مجتهدی به خاطر ضعیف بودن درک و به خاطر عدم احاطه به ادله مسئله در فیکون تعارض ظاهریا لا حقیقیا در نتیجه تعارض یک چیز ظاهری هست یک چیز حقیقی نیست یعنی واقعا اینطور نیست که در حقیقت شریعت حقیقتا بین آیات یا بین احادیثی وجود داشته باشه ولی از نگاه مجتهد از نگاه کی مجتهد و توجه به علمش وقد آه، وضع الأصوليون قواعد لإزالة هذا التعارض الظاهري في النصوص والأدلة ميجي أصوليون أصوليها قواعد ربنيان نهادن براي نهادند از بين بردن إن تعارض ظاهری در نصوص و در ادله ومنها الجملة از ادله العلم بالناسخ والمنسوخ وطرق ترجيح دلالات الألفاظ بعضها على بعض وغير ذلك الجملة إن قواعد براي از بردن تعارض علم بناسخ ومنسوخ و منسوخ میبینید که یه دلیلی مسئله حکمی اومده است در رابطه با مسئله ولی بعدا اون منسوخ شده است اما مجتهد خبر ندارد فکر میکند پس بین این حکم و حکم قبلی تعارض وجود دارد چه وجود دارد؟ خب یکی از اون راه از بین بردن این تعارض علم به ناسخ و منسوخ هست و شیوه های ترجیح دلالت الفاظ هست در بحث قبلی خوندیم نص و محکم و مفسر و ظاهره بله و راه های دیگر ونقسم هذا الفصل إلى مبحثين فرماد إن فصل رو يعني فصل السيهوم رو تقسيم ميكونين بدو, دو بحث يك المبحث الاول النسخ بحث مبحث اولش در رابطه با نسخ تعریفش میکنه و همه مسئله شماره 193 النسخ هو في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر عنه ميجي نسخ معنای اصطلاحیش این هست که برداشتن حکمی شرعی با دلیلی متأخر با دلیلی چی؟ متأخر از اون قبلا یه حکمی اومده اون حکم شرعی برداشته میشه یه حکم دیگه سر جاش میاد اینو میگن اصطلاحا نسخ بله یه دیگاتر و یسمى هذا الدلیل بالناسخ ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ إن دليل دوفومي که بعدا آمده بهش میگن ناسخ و اون حکمی که قبلا بوده و به الان برداشته شده بهش میگن چی؟ منسوخ و هذا الرفع بالنسخ و این عملیات این عمل این برداشتن حکم اولی بهش میگن چی؟ نسخ وقد وقع النسخ نسخ في القرآن ومن أظهره الذي لا ينازع فيه أحد نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التوجه إلى المسجد الحرام میگه نسخ در قرآن واقع شده است و از ظاهرترین نمونهش که کسی در مورد آن اختلافی نداره نسخ روی کردن به سمت بیت المقدس هست در نماز که منسوخ شد و الان بله به سمت مسجد الحرام در <coughs> قرآن کریم در این کتاب که خب مختصر انتی اما در کتاب آیات یارته خداوند سبحانه گفت فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام در این آیه منسوخ میشه حکم قبلی که به سمت بیت المقدس بودن فولی وجهک شطر المسجد پس رویت رو به سمت مسجد الحرام بگردن این مثال انتی 194 حکمت النسخ خب از این که یک حکمی میاد منسوخ میشه حکم دیگه سر جاش میاد حکمت چیست والحکمت منه مراعات مصالح العباد كما ان النسخ يتفق والاصل المقرر في الشريعه الحكم اوقات كل نسخه كل منسوخ وكل نسخه اولی منسوخ حکم اول میشه منسوخ دلیل دومی که اومده بهش میگن ناسخ همین کار رو میگن نسخ همین برداشتن حکم میگه حکمت از نسخ از منسوخ شدن مراعات کردن مصالح بندگان است و این نسخ متفق هست با اصلی که در شریعت مقرر است و همون بحث تدرج احکام است تدرج چی است؟ تدرج در تشریع احکام به خاطر رعایت کردن مصلحت بندگان احکامات شرعی ما جاهرین تدریجی دیگه یهده در صدر اسلام خب مسلمه که نسخ احکام باشی هم همخانی هست مناسبتی هست نه؟ بله. پس مراعات مصلحت بندگان بهترین مهمترین حکمت از نسخ بله انواع النسخ 195 والنسخ قد يكون صريحا بأن ينص الشارع صراحة على النسخ وقد يكون ضمنيا بمعنى أن الشارع لا ينص صراحة على النسخ ولكن يشرع حكما معارضا لحكم سابق دون نص صريح على نسخ الأول ولا يمكن الجمع بينهما فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخا ضمنا للحكم السابق میفرماید نسخ گاهی سریح است گاهی چه است؟ سریح است بگونه ای که نس آمده است از جانب شارع سراحتا بر منسوخ بودن صراحتا بر چی؟ بله ولی گاهی موقع زمینی هست صریح نیست به این معنا که شارع صراحتا نسی رو برای نسخ حکم اول نمیاره منتها یک حکمی رو مشروع میکنه که با حکم قبلی در تعارضه با حکم قبلی در چه هست؟ ولی بدون نسل سریح که جمع کردن بین این نص و نص قبلی ممکن نیست بله در نتیجه این تشریع حکم آخری ناسخه حکم قبلی هست منتها زمینی منتها چی؟ سریح نیست بله زمنن ها بله. یعنی سریح نیست سریح نه آمده است که این حکم قبلی منسوخ شد و سر جاش بله منتها جوری با هم در تعارضن که امکان جمع بینش نیستن. پس در این صورت مجتهدین یا تاریخ دو دومی ناسخه اولیه بود صد 196 وقت النسخ ما يجوز نسخه من الأحكام النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط یارید وقت نسخ چه زمان هست مثلا نسخ بحث بیت المقدس بود یا در حدیث میاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که من قبلا شما را از رفتن به قبور از زیارت به قبور من میکردم الا فزوروها اما الان دیگه چیکار بکنید خب این یک نسخه چیه سریه. من قبلا شما رو از رفتن به زیارت قبور من میکردم. اما الان دیگه بله خب میفرماید وقت نسخ چه زمان هست و چه احکاماتی قابل نسخ هستن جایز است درشون نسخ پیش بیاد میفرماید که نسخ فقط در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و رخ داده است فلا يجوز بعد وفاته بعد از وفاتش جائز لان النسخ يكون بالوحي ولا يوحي بعد رسول الله صلی الله و وسلم زیرا نسخ با وحی انجام گرفته است و بعد از پیامبر گرامی اسلام وحی وجود ندارد و على هذا لا يجوز بتاتا نسخ شيء من احكام الشريعة الاسلامیه بعد وفات النبي بر این اساس هرگز جایز نیست نسخ هیچ حکمی از احکامات شریعت اسلام بعد از رسول وفات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه پس وقت نسخ فقط زمان حیات بله اما الاحکام التي يجوز نسخها فهي الاحکام الفرعیه التي تقبل التبديل والتغيير اما الاحکام الأخرى كأحكام الأقائد فلا يجوز نسخها وكذلك الأحكام الفرعية التي لحق بها ما جعلها مؤبدة لا يجوز نسخها مثل الحج والجهاد میگه احکامی که جائز است نسخ اونها همون احکامات فرعی هستند که تبدیل و تغییر رو قبول میکنند یعنی مثلا هیچ موقع خودش جلو اما احکاماتی مانند احکامات عقاید هیچ زمان نسخو نمیپذیرند و همچنین اون احکامات فرعی که ابدی شدند رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و میگه تا ابد این مسئله هست مثل مثلا جهاد میگه تا قیامت است جهاد ادامه دارد خب مثلا امکان نداره که عبادت پروردگار چی بشه نسخ بشه امکان نداره که شرک بیاد نسخ بشه و خلافش جایز بشه پس در احکامات اعتقادی مسائل اعتقادی اصلا محال است که نسخ باره موقع که است که خدا رو عبادت کنید این مسئله عبادت است دعا عبادت است فلان عبادت است دیگه اینجا نسخی رخ نسخ در مثلا احکاماتی مثل همین رفتن سر قبرستان ها یا مثلا بحث ها مسائل فرعی مسائل فقهی هفت ما یجوز به نسخ آنچه که به وسیله آن نسخ جائز است ببینید در 196 گفت اون مسائلی که درشون نسخ جائز است در 197 میگه که با چه چی چیزای نسخ جائز است القاعدة في النسخ إن الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه وأن يرد بعده لا قبله وعلى هذه القاعدة ترتبت عدة نتائج منها میگه قاعده در نسخ این است اون دلیل ناسخ واجب است که در قوت به اندازه اون دلیل منسوخ قوی باشه مثلا آیه اومده یک حکمی رو بیان کرده بعدا چیزی که میتونه اون آیه قبلی رو منسوخ کنه باید آیه ای باشه باید چی باشه؟ در قوت مثل خودش باشه متواتر و متواتر متواتر با چه؟ متواتر بله منظورش اینه یا قوی تر از خودش باشه مثلا یک خبر آهاد و یه متواتر میتونه چیکار بکنه؟ منسوخش بکنه و خب شرطش اینه که بعدش بیاد دیگه نه قبلش میگه بر این اساس بر اساس همین قاعده این قاعده احناف هم کتاب کتبشون ذکر کردند گرچه که این مسائل اختلافی است ولی استاد همین نظری رو آورده میگه و علی هذه القاعده ترتبت عدت عدت نتایج بر طبق این قاعده که دلیل ناسخ باید قوی باشه از دلیل منسوخ نتایج زیر مترتب میشه اولا نصوص القرآن يجوز نسخ بعضها ببعض لانها في قوة واحدة طبق قاعده ای که گفت میگه نصوص قرآن جایز است منسوخ شدن بعضی یا به وسیله بعضی دیگر زیرا لحاظ قوت در یک درجه اند ثانیا یجوز نسخ القرآن المتواترتی و وبالعكس جائز از نسخ قرآن با سنت متواتر بله چون قرآن متواتره سنتی که متواتر ثابت شده چون قرآن تمام ببینید قرآن همش متواتر ثبوته یعنی به شکل تواتر ثابته نه ولی سنت نه خیلی ما سنت های معدودی داریم که متواترند که چیان؟ ولی اونی که متواتره برای قوت یکی دیگه این هم تواتر اون هم تواتر مشکلی نیست ولی در لحاظ قوت یکی هستن همانطور که این آیا بودنش به شکل تواتر ثابته اون هم به شکل چی ثابته تواتر ثابته بس اللحاظ قوت است اللحاظ چی هست قوت بله ثانيا يجوز نسخ سنة الآحاد بمثلها أو بأقوى منها ثالثا میگه جایز است نسخ سنت آحاد به خودش یعنی آحاد با آحاد یا با قوی تر از خودش یعنی آحاد با متواتر رابعا الاجماع لا يكون ناسخا لنص من الكتاب او السنه اجماع نمیتونه ناسخ نسی از کتاب یا سنت باشه نه دیگه اجماع چون اجماع ضعیف که خب نیازی به نسخ شدن نداره اینجوری عمل نمیشه بشه حدیثی که ضعیف است در قسمت احکام که دیگه متفق است که نمیشه باش حکمی رو چکار کرد ثابت کرد تا ناسخ و منسوخ بشه خالصا لا یکونو النص من الكتاب سنت ناسخا للاجماع نسی از کتاب و سنت هم ناسخ اجماع نمی باشد سادسا الإجماع المبني على نص من الكتاب أو السنة أو القياس لا يجوز نسخه بإجماع آخر إجماع مبني بر نص از کتاب یا سنت است یا مبنی بر قیاس هست جایز نیست که با اجماع دیگر چه بشه نسخ بشه اما الاجماع المبني على المصلحه على المصلحه فانه يجوز نسخه باجماع اخر اذا تغيرت المصلحه اما اجماعی که دلیلش مسلحت بوده با توجه به یک مسلحتی تمام علما اومدن یه حکمی دادن آه؟ قرآن رو جمع آوری کردن یک کاری رو طبق مسلحت نه اینکه حدیثی بوده یا آیه ای مبنی بر مسلحت اومدن یک اجماعی کردن الان اون مسلحت اومد تغییر کرد اینجا دیگه میشه اجماع رو اجماع قبلی رو نسخ کرد یعنی یک اجماع دیگه بر خلافش انجام داد یعنی ببینید ما اجماع دو اجماع داریم با توجه به دلیلی که اجماع ثابت میشه یه اجماع هست با توجه به نصوص ثابته مثلا اجماع هست که نماز فرض است ولی این دلیلش خود آیات و احادیثه اجماع هایی داریم که برای اون اجماع ها نس وجود نداره حدیث وجود ندارد آیه وجود علما طبق مصلحت اومدن اجماع کردن میگن این اجماع مبنی بر مصلحت است مبنی بر چه است یا بر طبق قیاس به اون نتیجه رسیدن اما طبق نص به اون نتیجه صار لا يصلح القياس ناسخا لنص من الكتاب او السنه او الاجماع ولا منسوخا بها میگه صلاحیت ندارد که قیاس ناسخ باشد برای نسی از کتاب یا سنت یا اجماع متوجه شدید اینو؟ خب نمیشه با, با قیاس اومد و با قیاس اومد و یه حکمی رو که با نس ثابت کارش کرد؟ منسوخش کرد قیاس قیاس رو که میدونید دیگه ثامنا لا يصلح القياس ناسخا لقياس الاخر مسئله هشتمی که آورده میفرماید که قیاس صلاحیت اینو نداره که قیاسی دیگر رو چکار بکنن منسوخ بکنه یعنی یک مسئله ای رو اومدن با قیاس ثابت کردن با چی؟ ثابت خب یک قیاس دیگه انجام بگیره اون قبلی رو دیگه منسوخ بله